บุ๊กทูสี่สิบห้ายที่โรงหนัง เอกกันเดเราอยากไปดูหนัง เอกกันに行きましょうวันนี้มีหนังดีฉาย 今日はいい映画をやっています。หนังเรื่องนี้เข้าใหม่その映画は最新作です。ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะチケット売り場はどこですかยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะまだ席は空いていますかบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ 入場料はいくらですかหนังเริ่มกี่โมงคะ開演は何時ですかหนังฉายกี่ชั่วโมงคะ上映時間はどれくらいですかจองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะチケットを予約できますかดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง

映画はつまらなくはなかったです。แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ。でも原作の方が良かったです。ดนตรีเป็นอย่างไร音楽はどうでしたかนักแสดงเป็นอย่างไร俳優はどうでしたかมีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม